neretzat egina den banku bat amensten dut. Ezagutzen duzue, dudarik gabe lelo hori, Gadel Male frantxez humorista famatuak hitz horiekin hasten zuen banketxe baten iragarkia. Hari zuzentzen diot gaurko iritzia. Ebe gad atxeman duzu bankua, baina ez da zat iragarkia egin duzun banku bera, itxura guzien arabera. Suitzako HSBC bankuak lagundu zaitu larogoi mila euro zergetarik gordetzen. Hau bai txistea. Bon, iduriz, zorzi nuen dirua itzuli duzu. Baina gad, uste duzu seriosa dela, hola jokatzia? Kontseilu bat banuke zuretako. Zure autuak obeki egizkitzu bankuentzat iragarkiak egiten dituzu, zure izena iruzurkeria undienetan agertzen da, Monako aldeko printzesa batekin bizi zira, hotx, iduritzen zait burgesten hasia baino gehiago zirela. Autu bat egin beharko duzu gad, edo printze bizia, edo humorista bizia, baina biak ez dira batera gari, eta zu mementountan ez zira bat ere